Արևային բարձր տրամադրությամբ իր մշտական ռադիոյն կնդիրներին ողջունում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Մեր հաղորդման շրջանակներում այսօր ձեր ունկնդրությանն ենք ներկայացնելու տարաբնույթ սյուժեներ եւ մշակութային լուրեր։ Ստուդիայում ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ Արմատներով Արցախցի Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի բնակիչ Ռոբերտ Ղուկասյանը սեփական բնակավայրը վերահացել զբոսաշրջության կենտրոնի։ Արցախցի երիտասարդների հետ նա բարբերաբար հանդիպումներ է ունենում եւ կիսում իր փորձը։ Հերթական հանդիպմանն է նվիրված Վարդուի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Ժամը 15:30-ին հանրային ռադիո ուղիղ եթերում կհնչի մշակութային լուրեր։ 3 խնձոր տեխնիկային շրջիկ թատերախումբը կրկին Արցախում է։ Մանրամասները թատերախմբի համահիմնադիր դերասան Էդգար Թաթիկյանի հետ զրույցում։ Այն վարել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Պատմական տարեթվերն ու իրադարձությունները օրացույց էջում։ Հարգելի ունկնդիրներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել Վարդուի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Արմատներով Արցախցի Սումգայիթից 1988-ին Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնք տեղափոխված Ռոբերտ Ղուկասյանը Ձերշենը տիր քարտեզին իրա ծրագրով միանգամից մի քանի խնդիր է լուծել։ Փախստական հայերը տեղափոխվելով Կալավան շատ շուտով իրենց համար ողջացին, որ այդտեղ ապրել հնարավոր չէ, եւ նորից բռնեցին գաղթականի ցուպը։ Քչերը մնացին նոր բնակավայրում։ Գյուղն անմարթաբնակ չտեսնելու խեղտող հերանեկարը ստիպեց Ռոբերտին մի ելք գտնել եւ գյուղը լքող վերջին մոհիկաններին հնարավորություն տալ ոչ միայն շարունակել ապրել գյուղում, այլ ստեղծել զարգացած համայնք, որը կտեղավորվի քարտեզի վրա, բերելով զբոսաշրջիկներ ու նոր բնակիչներ աշխարհի տարբեր ցակերից։ Ռոբերտ Ղուկասյանը նախ ստեղծեց Timeland գիտաուսումնական հիմնադրամը եւ գործի անցավ Հաջողությունը եկավ եւ ահա շուրջ 10 տարի ստիպում է ընդլայնել ծրագրերն ու ընդունել շատ ավելի շատ հյուրերի եւ զբոսաշրջիկների։ Ռոբերտ Ղուկասյանը մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հրավերով քանիցս այցելել է Տատիկի ու Պապիկի ծննդավայր, փորձի փոխանակության ծրագրով հանդիպել տեղի երիտասարդության հետ։ 2013 թվականին ես հիմնեցի գիտաուսումնական հիմնադրամ, որի նպատակն էր Կալավանի ու Կալավանի նման գյուղերի զարգացումը, նորարարական, գիտական մտքի ներդրումը, ինչպես նաև բնական ու մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման ճանապարհը։ Այսինքն մենք ունենք բնական ռեսուրսներ, մարդկային ռեսուրսներ, դրա մեջ դնում ենք մեր հելքը, եւ այդ հետաքրքիր լուծույթից դուրս է գալիս իդեա, գաղափար, ինչպես զարգացնել մեր գյուղերը ասեմ ձեզ ամբողջ process-ի ինչի մասին որ ձեզ խոսեմ, ֆինանսավորվել է, չի ֆինանսավորվել։ Իմ ներդրմամբ եղել է 20 դոլար, 20 դոլարով այս ամեն ինչը սկսվել։ Մինչ օրս որևէ մեկը մեզ չի ֆինանսավորել ինչ որ բան։ Մենք ի սկզբանե որ նպատակ ենք դրել մեր գյուղը զարգացնել, չենք մտածել, այ որ լինի sense ֆինանսավորում, sense կանենք, այ որ սա ունենայինք, sense կանենք։ Տրենենք մենք երիտասարդներով նստել ու քննարկել, լավ, ինչ ունենք գնացել սաղ տներով, պտտել, մանեկել, ժողովուրդի հետ խոսացել, տեսել ով ինչ հմտություններ ունի, արհեստ, արվեստ, այդ ամբողջ ինֆորմացիան հավաքել ենք, ինչ կենթանիներ կան անտառներում, ինչ թռչուններ կան, ինչ թիթեռներ կան, ամեն ինչ ուսումնասիրել ենք, հետո parzելա, որ մենք մոտ 500 էջանոց միացած փաստաթուղթ ունենք, որի մեջ մեր ուժեղ կողմերն են, ռեսուրսներն են, որոնք որ մենք կարող ենք օգտագործել համայնքի զարգացման գործում Պարզվեց ամենաարագ ու ամենահեշտը, ու քանի որ էկոտուրիզմը, գյուղական туриզմը աշխարհի ամենաարագ զարգացող ոլորտներից մեկն է, ու իր պահանջարկն է շատ մեծ անում ամբողջ աշխարհում, հետեւաբար մենք որոշեցինք սկսել հենց туриզմի զարգացումը։ Մեր նպատակը туриզմի զարգացումը չէ, մեր նպատակը մեր գյուղը քարտեզի վրա դնելն էր։ Եվ սկսեցինք Հնարք եւ առաջ քանի որ ես մասնագիտությամբ հնագետ եմ, մոտ էի հնագիտությանը, եւ քանի դառնալ ուսումնասիրում, որոշեցի այս այդ մի փոքրիկ կացարան սարքեմ, որպես մոդել ու հյուրերը գան, իրենք հետ փորձեն կառուցել կացարան, ասենք ոնց է քարդարյան մարդը քարից գործիքներ պատրաստում, ինքը սովորի գործիք պատրաստի, կրակ ստանա, նետ ուղղներ պատրաստել։ Ընդհանրապես ոնց կարելի է գոյատևել անտառի մեջ առանց ժամանակակից որևէ միջոցներից օգտվելու ու պարզվեց ինքը շատ լայն արձագանք ստացավ։ Հետո գրեթե Հայաստանի բոլոր դպրոցները, բուհերը ուզում էին գային այդտեղ, ասում էին գային մրցել, որտեղ մեր մեջ պատահացում եղավ ստեղծել մամընտ ինտելեկտուալ խաղ ինչը ներկայացնում ենք իրենից, երեք խմբեր գալիս են, ասենք երեք դպրոցներ, երեք ուղեր կամ երեք տուրիստական խմբեր, ու դաշտի մեջ երեքը առանձին ամեն մի խմբի հետ կամ մի էքսպերտ, մասնագետ, սովորեցնում ենք իրենց, թե ոնց կարող են իրենք զարգանալ, ով արագ զարգացավ, ոչ թե մենք ֆանտազիա ենք ասում արել, այլ ոնց մարդը զարգացավ, հա, sense էվոլյուցիա։ 2017 թվականի համար կանխատեսումներն ու ձեռք բերված պայմանավորվածությունները թույլ տվեցին, որ այցելուների թիվը մի քանի անգամ ավելանա, որն էլ պատճառ դարձավ պահանջարկ առաջարկ անհամապատասխանությանը։ Զբոսաշրջության ոլորտի կտրուկ եւ շարունակական զարգացումը նախատեսվածից շատ ավելի արագ է ընթանում, որին պատրաստ չէ համանքի բնակչությունը։ Զբոսաշրջության զարգացումը համայնքում պահանջում է ներդրումներ, որ เป զի բնակիչներն արագ վերականգնեն առաջարկ-պահանջարկ փոխհարաբերակցության մեջ առաջացած մեծ անդունդը։ Անակնկալ զարգացումը նաև ցույց տվեց, որ Timeland հիմնադրամը պատրաստ չէ նման մարտահրավերներին դիմակայել եւ սեփական ուժերով իզորու չելուցել այդ խնդիրը։ Հիմնադրամը մասնագիտական հմտությունների բարելավման, անցյալում ունեցած թերությունների վերացման, ինչպես նաև համայնքի հետագա զարգացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների, միջոցների եւ ռեսուրսների ձեռքբերման նպատակով ժամանակավորապես դադարեցրեց իր գործնեությունը Կալավան համայնքում եւ սկսեց վերազինվել։ Արդյունքը գոհացուցիչ էր։ Նախանցած տարին ունեցանք 2500 զբոսաշրջիկ, բայց մոտ 10000 ներքին պահանջար։ Մենք խառնաշփոթ, պատկերացրեք, չէինք հասցնում, զանգում էին, մենք էլ ենք գալիս, մենք էլ ենք գալիս, չէինք հասցնում նույնիսկ on-line հետևել, թե ոնց կարող են դա կազմակերպել։ Օրը եղել, որ ասենք 150 մարդ է եկել միանգամից գյուղ։ Բայց գյուղը այս բարեդրությամբ դեռ իվիճակի է 12 հոգու տեղավորել տների մեջ։ Մնացած բոլորին փորձում ենք տեղավորել քնապարկերում, վրաններում այս վիճակում կամ 100 դարյան կացարաններում։ Այսինքն մենք ունեինք ենթակառուցվածքներ, որոնք կապահովեին նորմասենյակով, բարուկով եւ այլն եւ այլն, բայց մենք սկսել ենք մտածել գետի ափին այնտեղ աղբյուր կա, այդ աղբյուրը բերել տակածրեն, որ ամառը կարողանան լողանալ։ Այսինքն գտնում ենք այն լուծումները, որոնք չեն պահանջում ֆինանսներ, ֆինանսական միջոցներ։ Մեզ միացավ նաեւ պահանջալ եղավ նաեւ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի կողմից, հետո տարբեր Միլանի համալսարանից ինչպես նաև Թումոն սկսեց հետաքրքրվել մեզանով, իհարկե մեզ համար անհրաժեշտ էր ունենալ նորմալ պայմաններ, սեղան, մաթոռ, պրոյեկտոր, այդ նվերները ստացանք մենք World Vision Հայաստան բարեգործական կազմակերպությունից եւ ավելի արագ սկսեցինք զարգանալ։ Նկատի ունենալով շրջակա միջավայրի կարևորությունը համայնքի զարգացման գործում Timeland գիտաուսունական հիմնադրամը ամերիկյան Global Green Grants հիմնադրամի աջակցությամբ Կալավան համայնքում իրականացնում է շրջակա միջավայրի վրա մարդու ազդեցության գնահատում։ Timeland-ի տնօրեն Ռոբերտ Ղուկասյանն ասաց, որ համայնքում մեկնարկել է նաև օրգանիկ գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիրը։ Ոլորտի զարգացման համար մշակվել է օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու նպատակ ունեցող տնտեսությունների ցանկը ըստ հողերի գտնվելու վայրերի եւ դրանց ցեփականատերերի։ Սահմանվել կիրառեն այդ հողերի նկատմամբ բուֆերային գոտիները։ Միջոցներ են ձեռնարկվել առանձնացված հողերի սերտիֆիկացման համար։ Ռոբերտ Ղուկասյանը երիտասարդներին գաղտնիք բացեց եւ կոչ արեց լինել ինքնավստահ ու նախաձեռնող։ Ինչքան էլ մեզ թվա թե մենք ապրում ենք անհետաքրքիր գյուղում, եթե կան անհետակա անհետաքրքիր գյուղ, բայց այդտեղ ապրում են հետաքրքիր մարդիկ, արդեն ամեն ինչ փոխվում է։ Չի կարող մի վայրում լինել հետաքրքիր մարդիկ ու տարածքը դառնա անհետաքրքիր։ Ուղղակի մենք չգիտենք դրա մասին։ Մեր մտքով նույնիսկ չի անցնում, թե մենք ինչեր կարող ենք փոխել։ Շատ կարևոր է, որ կարողանաք ճշգրիտ որոշել, թե ձեր ներուժը ինչքան է, որտեղ հիմնականում մարդիկ կամ թերագնահատում են իրենք իրենց, կամ գերագնահատում։ Այ հենց այն գիծն է պետք գտնել, որտեղ որ մենք հստակ գիտենք, թե որտեղ ենք այն մարդիկ, ովքեր որ շատ քիչ տեղեկություն ունեն туриզմի մասին։ Իրաց թվում է հեշտ է, մի հատ տուն առեմ, որտեղ գանում, туриստը գալիս գնում։ Ինքը թվում է թե ամեն ինչ հեշտ է, ոչ մեկի մոտ չի ստացվում, իր մոտ կստացվի։ Սա այն դեպքն է, որ գերագնահատում ես ինքը փորձը։ Իսկ ով որ մի քիչ ավելի շատ այ մանում տուրիզմի մաս, մասնակցում այս այս դասընթացների, ես աշխատում եմ որ հենց էսի մասածը չլինի ավելի sense մտերմիկ լինի, ստանում եմ միանգամից շատ ինֆորմացիա, ինքան շատ, որ ինքը վախենում է տակից դուրս չգա ու ասում չէ, ես չեմ կարող, էլի, սա ինձնից հեռու է։ Ես մինչև ես փամը սովորեմ, ու այդտեղ գնում է սեփական ուժերի թերագնա։ Դա համար պետք է գտնել, թե դուք ինչ ներուժում եք, ու չլսել ոչ մեկին։ Ով է ձեզ ասի բարդ է, դժվար է, անհնար է, պետք չի հավատալ։ Հիշեք, հավատում եք ինքներդ ձեզ, ասում եք ես կարող եմ, վերցնում եք թուղթ ու գրիչը ու սկսում եք ուսումնասիրել թե ինչ ունեք։ Որ վարքյանին ձեզանից ինչ որ մեկը պատրաստ եղավ այդ գործը անել, ես իրա կողքին կանգնած եմ։ Ու ես ձեզ կապացրել, թե ոնց կարելի է մի քանի օրում հասնել մեծ հաջողությունների։ Ունենք գեղեցիկ բնություն, ոնց կարող ենք խոսել քայլարշավների մասին, ոնց կարող է չնշել, որ մենք ունենք գեղեցիկ բնություն ու ինչ է աճում, քանի որ մենք բույսերն էլ արդեն ուսումնասիրել ենք, մենք գիտենք ինչ դեղաբույսեր կան, ոնց ենք դա օգտագործում։ Նաև ստեղծագործող պետք է լինել հորդորեց Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Ամենատարբեր երկրներից կալավան այցելացուրերին կարելի է առաջարկել բացառապես բնական հումքով ճաշեր եւ ճաշատեսակներ, հрамցնելով ինչպես սեփական ձերքի պատրաստածը, այնպես էլ սովորեցնելով տեղական ուտեստների պատրաստումը դուք արդեն առաջարկում եք կամ պատվիրեք պատրաստված ճաշեր, կամ էլ եկեք այս տատիկին, այս մորկուրին վերցրեք, վճարեք իրան, ինքը ձեզ հետ գնա անտա, ձեզ ցույց տա, թե ոնց պետք է հավաքել, ոնց պետք է ճաշի եփել, դա համարվում է մաստերկլաս, հավելյալ վճարում։ Այսինքն մի փոքրիկ բան, որ գյուղացին ամեն օր զբաղվում է, դա անհետաքրքիր թվացող բանը դառնում է շատ հետաքրքիր։ Ու այ հենց այս պրոյեկտի համար էլ Ամերիկայի դեսպանը եկավ հասավ մեր տուն։ 20 րոպեով եկել էր, բայց մնաց մի ամբողջ օր։ Չէր ուզում գնալ։ Բայց եթե մենք սրա վրա չկենտրոնանանք, մենք երբեք չենք մտածի, որ դա կարող է լինել ուժեղ օգ Արկածային туриզմի համաշխարային մի քանի համաժողովում որպես հիմնական զեկուցող Կալավանի ծրագրերը ներկայացրել է Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Դեպքերի այսպիսի արագ զարգացումը անակնկալ էր նաև իր համար, բայց դա եւս ապացուցեց, որ կալավանցիները կանգնած են ճիշտ ճանապարհի վրա եւ Գեղարքունիքի մարզը կարող է ու նույնիսկ կարելի է ասել, արդեն իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում համաշխարային զբոսաշրջության ոլորտում։ Արցախցի երիտասարդներին սեփական փորձի փոխանակ հրապարակման եւ արդյունքում հաջողություններ գրանցելու համոզմունքով Ռոբերտ Ղուկասյանը վստահեցնում է. Բոլորի մոտ կստացվի, հավատացեք։ Ուղղակի պետք է կենտրոնանալ, ու ես ասում եմ, մոռացեք, որ դուք ճունեք ուղաթիռներ, ճունեք հյուրանոցներ, ճունեք ձիեր, ճունեք ինչա ձեզ պետք, որ դուք տուրիզմը ոնց եք պատկերացնում դիզայնը։ Մոռացեք այդ ամեն ինչի մասին։ Տես բան չկա, parza մենք Էֆելյան աշտարակ չունենք ըստ բայց մեզ պետք էլ չէ Էֆելյան աշտարակ։ Մեզ ընդհանրապես պետք չէ։ Մեզ այն ինչ որ ունենք, դա մեզ բավական է։ Դուք փորձեք, փորձեք ու ինձ Facebook-ով կգրեք, ես կաշխատեմ ինչքան հնարավոր շատ գամ, եթե տեսնեմ ինչ որ մարդիկ հետաքրքրված են զբոսաշրջության զարգացմամբ, կգամ, կաշխատեմ, կօգնեմ իմ բոլոր կապերը կօգտագործեմ, կտեսնեք այնքան շատ բան, այնքան հարուստ է Արցախի եւ շրջակա միջավայրը եւ մարդիկ են հարուստ իրենց բնությամբ, չօգտագործել դա հույսը դնել ուրիշ բաների վրա, սա սխալ է։ Տուրիստը պետք է լինի ամեն գյուղում ռյուկզակը շարարի։ Այս սա է գյուղական туриզմի հիմքը։ Սա է գյուղական туриզմի էֆեկտը, որ քայլում ես գյուղերով դու տեսնում ես տարբեր ազգության մարդիկ։ Արցախին ավելի քան այսօր դա պետք է, որ մարդիկ շփվեն Արցախցու հետ, գնան պատմեն, տեսնեն, թե ոնց է այս փոքրիկ ազգը, եւ ինչքան փորձում ես ճնշես, ինքը ավելի շատ է ուզում զարգանալ։ Պետք է ցույց տանք, որ վերջի վերջո մենք հայ ենք, իսկ հայի որակի հետ կատակներ չեն անում։ Կալավանում իրականացվող գիտական, ուսումնական եւ կրթական միջոցառումներին զուգահեռ կազմակերպվում են նաեւ ժամանցային ծրագրեր, ինչը հնարավորություն է տվել հայտնաբերել բազմաթիվ հնագիտական ու ազգագրական եզակի նյութեր, որոնց մի մասը տրամադրել են պատմության թանգարանին։ Սյուժեն պատրաստել էր Վարդուի Բաղդասարյանը։ Կամաց կամաց հեռացել է իմ աչքի Սիրտս մոլոր կարոտել է մեր գյուղի տունը Մեկ ուրիշ տեկել իմ տանը տիրել է արդեն Իմ ձերքի տնկասարիցը բերքն է հավաքել desde lo hoy sas más Եթերում խաչմերուկն է։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մշակութային լուրեր։ Դերասանուհի պրոդյուսեր Արսինե Խանջյանը վստահ է, որ Հայաստանում հոյակապ արվեստագետների պակաս ընդհանրապես չկա։ Արարատ արտույտների ագարակը, Սպին օրացույցը եւ այլ ֆիլմերից հայտնիո դարձած ու սիրված դերասանուհին այս օրերին Հայաստանում էր եկել էր մասնակցելու Ոսկե Ծիրան Երևանյան 15-րդ միջազգային կինոփառատոնին։ Armen Press-ը Խանջյանի այցի ընթացքում հնարավորություն ունեցավ զրուցելու հայտնի դերասանուհու ու պրոդյուսերի հետ կինոփառատոնի ամուսնու հայտնի ռեժիսոր Ատոմ Եգոյանի հետ համագործակցության ու առաջկա ծրագրերի մասին։ Ոսկե Ծիրանը ծնվեց ու զորացավ դժվար պայմաններում։ Ոսկե Ծիրանը հավատում էր, որ Հայաստանի համար կարևոր է նման փառատոնը, կարևոր է նման ներդրում ունենալ մշակույթում։ Փառատոնի նախաձեռնողները անտեսելով դժվարությունները տարիներ շարունակ աշխատեցին պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերելով, եւ դրա շնորհիվ Ոսկե Ծիրանը դարձավ համաշխարհային երևույթ՝ ի պատիվ եւ ի նպաստ Հայաստանի։ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության օրերին հետևում ենք, թե հեղափոխությանը զուգահեռ ինչպիսի արտիստական շարժումներ են ձևավորվում։ Լրագրողների հետ զրույցում այսպես ասաց Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ուսանող Մերի Ղազարյանը, խոսելով իր նախաձեռնությամբ կազմակերպված Թավշյա հեղափոխություն պատկերի եւ իրականության միջև վերտարությամբ ցուցահանդեսի մտահղացման մասին։ Փորձել ենք ֆիքսել արտիստական շարժումների ձևավորման փաստը եւ ներկայացնել պատկերները, որոնք ճանաչելի են մեզ համար, սակայն նրանց հեղինակները հանգամանքների բերումով մնացել են ստվերում։ Այսինքն կար ավելի մեծ իրադարձություն եւ դրա արդյունքում հեղինակները ստվերում էին հայտնվել։ Ասաց նա նշելով, որ ցուցադրությանը ներկայացված են ամենահայտնի լրատվամիջոցների առած լուսանկարներից։ Լուսանկարներից զատ ցուցադրությանը ներկայացված էին նաեւ հեղափոխության իրեր։ Ցուցադրության համար պատրաստվել էր նաև Թավշյա հեղափոխության մասին պատմող տեսանյութ, ինչպես նաև ներկայացված են այդ օրերին ամենաշատ հնչող կոչերը։ Ցուցահանդեսը Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայում է տևելու է մինչև հուլիսի 24-ը։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության թանգարանում Թավշյա հեղափոխությանը նվիրված առանձին ժամանակավոր ցուցահանդեսը պայմանավորված է Սփյուռքի եւ Օտարազգի անձանց հետաքրքրությամբ։ Այս մասին հուլիսի 17-ին հեղափոխություն մշակույթով թե առանց մշակույթի թեմայով քննարկմանը հայտարարեց մշակույթի նախարար Լիլիթ Մագունցը։ Մեծը ոչ միայն հայազգի, այլև օտարազգի անձանց հետաքրքրությունը Թավշյա հեղափոխության ընթացքում տեղի ունեցած գործընթացներով։ Ցուցահանդես ունենալու նպատակը նրանց այդ օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններին հաղորդակից դարձնելն էր։ Այն առավելագույնը կտևի 2 ամիս, նշեց նա։ Այժմյան Թուրքիայի տարածքում գտնվող Վանի նահանգում թուրք հնագետները շարունակում են գնալ պատմական Վանի թակավորության հետքերով գտնելով Урարտական թակավորության նորանոր պատմամշակութային նմուշներ։ Վան քաղաքը հիմնադրել է Урարտական Սարդուրի առաջին արքան եւ անվանելով այն Տուշպա դարձրել պետության մայրաքաղաքը։ Վանը ճանապարհներով կապված էր երկրի բոլոր կարևոր շրջանների հետ եւ ուներ ռազմատնտեսական առանձնահատուկ նշանակություն։ Ամերիկյան հայտնի փոփ երգչուհի Քեթի Փերին խոստովանել է, որ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին հանդիպելուց հետո վերադարձել է քրիստոնեական հավատքին։ Հայտնի է, որ 33-ամյա Փերին Պապին հանդիպել էր ապրիլին Վատիկանում առողջապահության թեմայով կայացած համաժողովից հետո։ Նշվում է, որ երգչուն ուղեկցել են ընկերը դերասան Օրնալդո Բլումը եւ մայրը։ Մայրս ամբողջ կյանքում աղոթել է ինձ համար հուսալով, որ ես կրկին դեմքով կշրջվեմ դեպի Աստված։ Այժմ ես Ֆրանցիսկոս Պապի մեծ երկրպագուն եմ։ Նրա մեջ կա խոնարհության խստապահանջ ուրախության եւ զսպվածության համադրություն։ Նա պայքարող է, նա պայքարում է հանուն Հիսուսի, ասել է երկչուհին։ Հոլիվուդյան գերաստղ Հարիսոն Ֆորդը բանակցում է հայտնի գրող Ջեք Լոնդոնի նախնիների կանչը վեպի էկրանավորման մեջ նկարահանվելու հարցով։ Եթե կողմերը համաձայնության կան, ապա Ֆորդը կմարմնավորի ոսկի փնտրող Ջոն Թորնթոնին։ Ֆիլմում իրադարձությունները զարգանալու են ոսկու տենդի ժամանակաշրջանում։ Նշվում է, որ նկարահանման աշխատանքները կարող են մեկնարկել արդեն սեպտեմբերին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. хочется жить. Как не напишут в газете, взять и все раздарить. жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить. Maria. лишь прощение, спасение, я знаю. Ты знаешь, так хочется жить в зимнем саду, спящей вишне, что по весне раз Մեր հաղորդաշարի հաջորդ էջում առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի հուլիսի 17-ի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ 4 տարի առաջ Շուշիում հիմնադրված 3 խնձոր տեխնիկային շրջիկ Թատերախումբը նորից Արցախում է։ Թատերախմբի համահիմնադիր դերասան Էդգար Թաթիկյանն ասում է, որ այս անգամ Արցախում են մի քանի նպատակներով։ Թաթիկյան ամուսինները 4 տարի առաջ Երևանից տեղափոխվելով Շուշի ստեղծել էին 3 խնձոր տեխնիկային շրջիկ թատերախումբը, որի շրջանակում հասցրել են ներկայացումներ խաղալ տասնյակ սահմանամերձ ու հեռավոր գյուղերում ու քաղաքներում։ Արցախ այս անգամվա իմ այցը կրում է կրկնակի բնույթ։ Ես այստեղ եմ միաժամանակ երկու դերակատարմամբ որպես ռեժիսոր եւ որպես դերասան։ Որպես ռեժիսոր հանդես եմ գալի Շուշիի Խանդամիրյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում եւ որպես դերասան երեք խնձոր տեխնիկային թատերախմբի հանդես եմ գալիս Ոսկե հյուրին ներկայացումով Շուշիի թատրոնում տնորենի հրավերով բեմադրում ենք ներկայացում իրերի թատրոնի մեջ է մտնում ու դեռևս վերնագիր չենք որոշել, դեռևս մտածում ենք տարբեր վերնագրերի շուրջ։ Ամբողջ միտքը այն է, որ տիկնիկներին փոխարինում են առարկաները եւ լինելու է համր ներկայացում Չարլ Չապլինի ֆիլմերի երաժշտությունների հնչողության ներքո եւ խաղում են ընդամենը երկու դերասան մտահաղացումներն է որ թատրոնը այս ներկայացումով փորձի արտասահմանյան փառատոնների մասնակցել որտեվ շատ հաճախ թատրոնը չի կարողանում ներկայացումների մասնակցել որովհետեւ նախ դեկորներն է շատ մեծ լինում դրսում տեքստի հասկանալու խնդիր է լինում թարգմանել եւ այլն դա արդեն մեծ խնդրեմա առաջացնում այս անգամ որոշեցինք որ համար ներկայացում անենք սեղմ ժամկետներում մեկ ամսում աշխատանքները սկսել ենք հուլիսի հուլիսի 1-ից արդեն գրեթե վերջացնելու վրա ենք։ Նախնական չեմ ուզում ասել երբա պրեմիերան, որտեղ դեռևս դա էլ որոշված չի, բայց մինչև ամսվա վերջ պիտի դա էլ հանձնենք հանդիսատեսի դատին։ Թաթիկյան ամուսիները 4 տարի առաջ Երևանից տեղափոխվելով Շուշի ստեղծել են 3 խնձոր տեխնիկային շրջիկ թատերախումբը, որի շրջանակներում հասցրել են ներկայացումներ խաղալ տասնյակ սահմանամերձ եւ հեռավոր գյուղերում ու քաղաքներում։ Էդգարն է պատմում թատրոնի տարեդարձին նվիրված հյուրախաղերի մասին ինչ վերաբերվում է իմ որպես 3 խնձոր շրջիկ տեխնիկային թատերախմբի դերասան, այստեղ եմ մեր 4-ամյակի կապակցությամբ ամսի 16-ին լրացավ մեր թատերախմբի կազմավորման 4-րդ տարին եւ այդ առումով որպես ինքներս մեզ նվեր ասեմ, թե Արցախին նվեր ասեմ, եկել ենք այստեղ հյուրախաղերով, արդեն իսկ խաղացել ենք մի քանի ներկայացում տարբեր համայնքներում, Ստեփանագերտում, նախատեսում ենք նաեւ Շուշիում ներկայացում խաղալ եւ ցանկության հրավերի դեպքում նաեւ կարող ենք այլ համայնքներում հանդես գալ նույնպես։ Սա էլ իր ձևի մեջ էլի նորություն է տեխնիկային թատրոնի ասպարեզում, որ սա այլ մեկ դերասանի թատրոն է կոչվում, որ բոլոր կերպարները խաղում է մեկ դերասան, հեքիաթը Հովանես Թումանյանի անվան հուրի հիման վրա բեմադրվածը կոչվում է ոսկե հուրին եւ խաղում եմ ամբողջովին միայնակ ես փոքրիկ սեղանի վրա շատ կոմպակտ ներկայացում է եւ շատ հեշտ ու արագ մոբիլ վիճակում է, որ կարելի է տեղից տեղ արագ տեղափոխել ոսկե հուրի ներկայացումը մեր անձնական նախաձեռնությունն է, սա կապ չունի թատրոնի հետ։ Ուղղակի թատրոնի տնօրինությունը սիրով համաձայնվել է կարիքի դեպքում մեզ տրամադրել Շուշիի տեխնիկային դալիճը, ինչի համար առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել տնօրենին Աշխեն Հարությունյանին, որը միշտ մեզ աջակցում է ամեն հարցում։ Էսի այն հաճելի համագործակցությունը, որ երկու տեխնիկային թատրոններ աշխատում են մեկ նպատակի համար՝ Արցախում տեխնիկային արվեստի առաջխաղացման պահպանմանը նպաստել։ Սա ըստ իս շատ լավ համագործակցություն է, որը մեծ հերանեկարներ ունի։ Թատերախմբի համահիմնադիր տեխնիկագործ Գոհար Թաթիկյանը առաջիկա 2 տարիներին դասավանդիր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում ուսուցչություն է անելու Արցախյան գյուղերից մեկում։ Էդգարն ասում է, որ դա լավ հնարավորություն է տեղում զարգացնելու թատերական արվեստը մեր երազանք ծրագրերից մեկն է եկող տարի մեր թատերախմբի կազմավորման 5-րդ տարին է, հենց առաջին փոքրիկ կլոր տարեդարձն է։ Գուցե փորձենք դա ինչ որ կերպ նշել, ելի հուլիս ամսին է, եւ մեր հիմնական առաքելությունը տարածել տեխնիկային թատրոնը ամբողջ Արցախում, կախված արդեն որ համայնքում կլինենք, արդեն այդ համայնքում գուցե փորձենք ինչ որ աշխուժություն մտցնել։ Այդ առումով ծրագրերը շատ են ուղակի դրանք կախված են համայնքից, համայնքի առանձնահատկություններից, երեխաներից, տարբեր-տարբեր հանգամանքներից եւ տեխնիկական, եւ նյութական, եւ ֆինանսական, եւ ժամանակային առումով ինչ կհասցնենք այս երկու տարվա ընթացքում թատերախումբը ակտիվ աշխատելու է մեր մյուս գործունեությանը զուգահեռ ելի ակտիվ համագործակցելու ենք Շուշիի տեխնիկային թատրոնի հետ առանձին մեր թատերախումբը ակտիվ գործունեություն է սպասվում Քաջ մերուկն է եթերում։ Մեր հաղորդաշարը կավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ուիլյամ Թեքերեյը, անգլիացի գրող, Ղևոնդ Ալիշանը, հայ բանաստեղծ բանասեր, պատմաբան, Մխիթարյան միաբանության անդամ, աշխարհաբար գրված հայրենասիրական բանաստեղծությունների հեղինակ։ Հենրիկ Լորենցը, հոլանդացի ֆիզիկոս, Նոբելի ամրցանակագիր Եղիա Չուբարը, լրագրող, կինոսցենարիստ, հրապարակախոս, գրական հասարակական գործիչ, Ջոն Բոլը, ամերիկացի գրող, Հանթեր Ստոքփոն Թոմփսոնը, ամերիկացի գրող, լրագրող, Ռոալդ Հոֆմանը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Բերջ Զեյթունցյանը, հայ արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս եւ թարգմանիչ, Հարթմուտ Միխելը, գերմանացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Ճակատագրերն են տարբերվող, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող։ Ամփորձ անվախ հոգիներից հավաքվեցինք բանակ դարձանք մեր անցյալի հերոսներից ժառանգեցինք մի երազանք երկիրը սերը հող yok yok Tegrifit çıkam O kolam pura çizgam Arsun günlerekli Tohaktan akar sırpil Կներես դու ինձ մա Քովորթուն Ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն Թող գրկի քեզ ընկերաս հիմա Իմ կողմից թող ասի քեզ Իմ մամ Հինոներից միջև ներկա, հիշողության կամուրջը կա, Հխված դեմքեր սերուտ մի նոր, որ երկրիմ լոնի այսօր, Կասերու կյանք, որի համար, պիտի պայքար լինի համար, Ձելքեր, որ նոր են զենք պրնել, ուշ կունենան ծաղիկ տանել, Հվանդեմ կյանքն առավել Թե կրմից չգան ու քո ամպուլ չզգան Պարսուկներդ լիտո խղտանակ սրպի կներել մամ կովորթում ես խաղաղ երկնքով կգամ տու թող գրկի քեզ ընկես հիմա իմ կողմից թող ասի քեզ մամ աղոտքի խշնորիվ նանսա ողջ մի կյանքու thank you aí não չեմ Դեսթափեք հայ հայրեն ձեր խրատներին նրան կարոտ են Նրանց հոգին դեռ շատ տխրուն է Մի նոր բացված աղքին աման Կամուժից նրանք շեղում siano roșva zuția. Na, Nein, nein, nein. Ես քո աչքերի մեջ տեսնում եմ իմ անուշակը